і маленьку гульку на вершку. Це не інакше, як наш криголам, джентльмени. Учора за ним блищала вода, а сьогодні води не видно. В дорогу рушили за півгодини і здолали п'ять миль, коли почався сильний вітер. Туману не було. Та матрос раз по раз зиркав на сонце, яке на силу піднялося над обрієм і майже торкалось хмар. Вітер дмухав просто в обличчя. Матрос наздогнав тура і Жака Антуана і зненацька запропонував роздати всім по кілька ложок згущеного молока чи по грудиці консервів. Жак Антуан од хвилювання зблід, а Тур почав оббирати з носа і щік павутину. Тепер це в нього стало як нервовий тик. Помікану лишилося на тричі, сер натричі повторив матрос. Але інакше не дійдемо. За годину може бути буран. Ви це зробите самі? спитав Тур. Жак Антуан заперечив. Тільки не він. Надто дешева популярність. Оголосіть ви, Туре, або давайте я сам. У мене репутація однаково підмокла спочатку ніхто не зрозумів, чому сніданок роздали так рано. І коли Нансен почав ділити помікан, шотландець Макмілан засміявся на вечерю будуть собачі відбивні. Він ще не втратив здатності сміятися, хоч вигляд мав змучений і ледве йшов. Сьогодні харчування триразове, оголосив Жак Антуан. Мусимо якнайшвидше дійти до тієї станції, чи що воно там таке. Місіс Кетрін пильно глянула на Булата, мов би справді вже бачила його в труні, оббитій чорним крепом. Він перехопив її погляд і мимоволі змерз. Але люди сприйняли новину з удячністю і, поснідавши на швидку, самі заквапились. Ідею Булата першим поцінував тур, коли рівно за годину знявся поземок. Сонце ще жевріло з-під хмар, зате йти стало значно важче. Він жодного слова не сказав, тільки розуміючи, глянув на Булата. Але той з тривогою вдивлявся вперед. Люди з останніх сил поспішали, а щогла мов би, нищила і уростала в сніги, дарма що після сніданку здолали цілих три милі. Жак Антуан теж натомився і незабаром відстав не встигаючи за О дванадцятій поземок піднявся до колін, і собаки тепер йшли на осліп. Передній пес пірі хворобливо згорбився і ледве тяг. Булат подумав, що коли вони сьогодні не дійдуть до тієї таємничої щогли серед каламутних снігів, то рудий ватаг піде на вечерю товаришам по шлеї. Попри зустрічний вітер і мороз, Булатові стало парко. В такій ситуації могла зарадити тільки склянка гарячого какао чи молока, але спинятись тепер люди не мали жодного права. Треба йти, тягтися і плентатися, незважаючи на втому і палке бажання впасти і розпластатись на снігу. Серед задніх спалахнула люта коротка сварка. Там ішли марш і кет. Жак Антуан з естрадою, Макмілан і Раймон. Булат озирнувся. Раймон вимахував руками і щось кричав до кет. Але потім зійшов з лижні і прилаштувався заднім. Жак Антуан кульгав, певно, погано взувся і натер ногу. Валкою прокотилось лунке рррр, і Нансен виїхав на збіччя, щоб почистити собакам намерзлий між пальцями лід. Хитаючись од утоми, собаки покірно зносили біль. Найдужче дісталось рудому ватагові. Передні лапи в нього обважніли і стали схожі на деренчливі дрючки. Нансен ліг додолу й заходився розгризати кригу в нього між пальцями. Пес тільки зрідка скавулів, але не шкірився. Першою з відсталої шістки підійшла кет на самый низ, насунувший капюшон.